Зараз далі залишаються служителі і шофера автобусів. На цьому студії закінчено. Тягувати разної, разного роду інформації, котра, наприклад, приятна вуха або масна для чуття тілесного. І многі з нас є більш уверені в тому, що ще до сьогоднішнього дня мають свої такі скарбівні, можна сказати, інформативні бібліотеки, з якої ні, нет де й тягне. От такий полещини, такий, такий, такий. За, засікує собі очі і другим, хто його окружає, іменно з по інформації. Зверніть на ці студії особливу увагу, надто високу увагу. Якщо ви не звернете увагу на ці студії, котрі йдуть і випрацьовують, де присутня є воля його, де присутня жива діюча сила, у якому відділі інформації, тобто науки. Значить, тоді наші дороги розбігаються. Тобто, фактично людина виходить геть з-під опіки його. Якщо він рахує за світе багатство, за якісь високі якості, за золото, за серебро, то ще його його не рахує іменно ті речі, на котрі не пущені світло Єгови. Якщо там світло Єгови пройшло або ще не дійшло, то не шукайте нічого, то можете знайти собі діду. Це говорило про те, що ми недовільні тим світлом, котре є пущено в руку даний час. Особливо на це загострює вашу увагу. У нашій темі, кінець нашої теми, було звернено увагу, е, верні рекомендації прийдучи додому, візьміть Біблію по перекладу куліша українського перекладу. І прочитайте п'яту голову Івана від Івана. Всю читайте. Там, здається, 47 віршів. Читайте від початку до краю, прочитайте самим акуратним порядком. Запомните, зрозумійте, що там говорено є. Попробуйте увійти в цю ситуацію. Сьогодні ми взяли один вірш, 19-й вірш. Стої голови, 5.19. І так, думкою другого параграфа нашої студії сьогодні було показано напрямок. Не наш напрямок, а той напрямок, який його дає по вартовій башті і потім по тій ситуації. Тобто, можна сказати, деяка легка підсказка є, як читається п'ята голова. Кроме того, ви, тобто, ви маєте прийти с Библиями сюда, тобто на студию. То есть на слідчу студію буде в суботу. Ми будемо читати на студії, будемо брати п'яту голову Івана Івана. У ваших руках має бути Біблія. Ми з того случаю навчимося досить много. Много з вас можуть говорити, або можуть думати, або навіть, не знаючи і не маючи сили боротись з наплевами різних думок, як же сьогодні, то кажуть, треба мати ціле розорення, збирав то золото серебро, тепер геть треба на вулицю повикидати. Воно кажуть, не то. Та многі з вас можуть, не совладаючи з тими допливами думок, думати, а може це нам так хочеться подати цей артикул, може це якась шліфовка стоїть. То Тобто, як попередники, котрі раніше були в організації, котрі рахували, що слово Його є владно сотворінню, теж попали на таку сковську дорогу і вийшли з організації. Тому то п'ята голова Іванів Івановна подасть много сильної науки. По даному предмету здається більше, ніж цей артикул подає. Виведе нас, висвітив настільки сильно, що хіба що ледачі, котрий не хоче, духа його, а іменно рідний йому дух релігії, то хіба таке, що залишиться при своїх інтересах. Нагадайте членам наших студій, котрих немає, тут сьогодні нас зібрано, щоб теж хто може ще їх сприйняти, бо сьогодні в'їжджають до праці, нехай перечитає, перестудіює е, цю рекомендовану статтю Біблії. Так, тепер же слідуюча річ у мене буде. Е, декілька слів до наших водіїв, нашого транспорту. У нашій організації є два великих транспорта, один середній і два малих транспорта. Фактично п'ять автобусів є. До цих автобусів за винятком одного призначені по декілька шоферів. Наприклад, на автобусі Мерседес 2, автобус Форд 3 автобус Козак 1, автобус 699 2, автобус 4207 3. Водія. Тобто бригада водіїв та сікуля. Я звертаю вашу увагу з такої сторони на вашу роботу на нашому транспорті теократичному. Мені приходилося самому їхати у ваших транспортах, де ви керуєте цим транспортом. Кроме того, я постійно інтересуюся і так. І мені е, інтересно видіти, як ви обращаєте інструментом теократії. А в тому це інструмент теократії. Щоб сказати що небудь похвальне, ні про одного не можу сказати. Ні про одного. Особливо звертаю вам увагу тим водіям, у кого вдома є легкова машина, разом з тим він водій автобуса. Не дивіться на те, що ви водіями по 20 років, або по 25, або по 30. Це ніякого значення тут немає. Лично я спостерігав ваше водіння автобуса, ви в автобусі їдете, як на своє легковикове. І автобус наш ломиться від того, хто привик справляти легковою машиною. Зверніть увагу, легкова машина це один двигун і один режим праці, автобус це до грузового варіанту йде чи ви цим? Це зовсім другий варіант. А у вас то голова одна лишилась, навики у вас то по легковику лишились. І от ті навики, де ті маневри робити речагами, педалями, нищать, ломлять, трансмісії, вузли, агрегати, все. Ми половину ремонтних робіт даємо за, за рахунок того, що в нас водії є. Легковиків і автобусів разом. Половина ремонтів йде. На це зверніть особливу увагу хто сідає за руль від легкової машини до автобуса, так і знай. Це є перші 10, 20 або 100 кілометрів твоєї дороги навик іде. Не дивись на те, що ти вчора ще сидів за рулем автобуса. Якщо б ми були водії кожен день виїхали автобусом, ви були б професіонали. Ви не їздите, коли є автобусом, ви ні в якому разі не можете бути професіоналом тому то навики у вас є слабі. Ви виїжджаєте один раз у тиждень на автобусі. Чотири рази на місяць. От і все. От ваша професія. А кроме того, ви більше їздите на своїм легковим транспорті. Коли пересідаєте з легкового на грузовий, так і видно. Це чоловік звичайний за рулем. І все. На це гостро звертає увагу. Тепер хочу звернути увагу тим, хто відповідає за автобуса. Замечайте, якщо така настанова не доходить, тобто не береться до уваги, будемо знімати з автобуса. Тобто далі керувати не буде автобусом. Нагадую по тій причині, щоб все ж таки навчилися ми їхати і давали собі отчет у тому, на яку техніку ми сідати. Кроме того, це техніка є теократія. Це є інструмент Ісуса Христа. Без цього інструменту ми не можемо точно вчасно виконати прикази його. Про це вас повідомлено. Раз така справа, то не тільки керувати цим автобусом треба, так, як інструментом Ісуса Христа, вся обслуга, всі речі по техніці, по огляду, по забезпеченню роботопригодності транспорту має бути забезпечено вчасно. <clears throat> Ви маєте не займатися ремонтом в дорозі, ви маєте не виявляти недостатки, тоді, коли вже вийшли, ви працювати, ви отримали приказ до праці, ви на дорозі стоїте по декілька часов, а не навіть і сутками стоїте. Чому? По цій причині, що ми вдома не дивилися. Або думали, що може цей транспорт ще витягне. Не працює. Коли навіть були будь-який рейс, тоді огляд автобуса робиться при будь-яким рейсі, довгий він чи короткий він не має значення. Ви маєте оглянути то, що по техніці безпеки, по інженерії цього транспорту треба його оглядати кожну, після кожної поїздки. Не думати так. Я приїхав, в мене педаль газу був добрий, педаль щеплення було добре, решта викрутився вліво і право хорошо, значить в мене ці вузли хороші. Я розкажу вам такий случай. Один раз я на мотоциклі поїхав в Закарпаття. Це було приблизно 15 років тому назад. Цим самим мотоциклом, що й тепер їжджу. Коли я приїхав туди, відти їду обратно додому, немає четвертої передачі. А я приїхав на четвертій передачі на місці. Ну, якщо б я сказав так, не не хватило зеркало на автобусі, то сказав би, хтось украв. У четверту передачу ніхто не міг вкрасти, а три лишити в коробці. О, такий случай є. Такий случай у вас є. Ви приїхали, все було добре, ви починаєте рухати далі, ви знаходите, від'їхавши пару кілометрів від міста, ви бачите, у вас потріскали тормозні системи, другі речі знаходите із справи, по тій причині не оглянувши. Коли ви оглядаєте транспорт, оглядаєте його невізуально, особливо метіст то є болтове гаєчне кріплення. Це метіж називається. Особливо метіж. Метіж не може оглянутися візуально, то є очима. Його треба пробувати ключом і силою. Увесь метіж, чим кріпиться вузли агрегати, має бути перевірений ключами. Якщо ви знаєте, що система тормоза, система живлення керування страдає від того, що одна до другої має дотик, будь-який дотик, чи може мати дотик його треба ізолювати, штрафляти. Не чекати, поки не переб'ються шлаги, поки не потріскують, а тоді казати так, в мене стався случай. <clears throat> Якщо ви робите такі оглядини, як е, обслуговування скриттів музлів агрегатів, там має бути присутній весь колектив шоферів. Не один, а всіх. Тобто кожен шофер має бути присутній і там стояти. Тобто приймати участь. Якщо ви робите огляд, як перевірити мікіж, провести змазку, як то, що є положено, значить там може бути і один або два, якщо не під цим. Але ну, якщо там обнаружено тільки візуальний огляд, а не інструментальний огляд, іменно мікізного окреплення, значить це є неправильно зроблену роботу. Це і бракована робота, і, звісно, такий цей працівник, коли це і справа. Так, шофера, чи у вас будуть питання по судові? Наш, наш автобус Мерседес перевищує скорість по спідометру рівно 10 км. Тобто, якщо на вашому спідометрі 60 км в час, то ведете йдете з скорістю 70 км. Ми перевіряли, коли їхали на похорон в Черкас. Наш автобус йшов рівно 10 кілометрів вище. Майте це на увазі. І не перевищуйте скорість. Тобто наша скорість найвища це 80 кілометрів. якщо у вас буде спилометр 80, то значить ви йдете скорість 90. Майте це на увазі. Кого знати, що перевірити? Що перевірити? мене po по поводу спідометра. Що спідометр це okazuje się важний узіл w obwodzie, tak? Po prawach jeździ, jak są to autobus, nie może jechać do Zaroda. To będzie musiała. Choć inny je nie jak one są musiał wpływać. My też tak było robione, nie? Żelazny nie tak robić. Ty chodzisz na swoim Mercedesie? Nie. To w ogóle nie mówię, to w teoretycznych Tak trzeba robić. що таке? Я відносно самої з було сказано, що наші шофера вони не є професіонали, бо вони професійні. Лежав тиждень. По цій причині є професіонал. І далі було сказано, що якщо хто їде там ну, не так, як йому сказано, то попередження даний урок. То чи не стоїть тоді зробити е, таку справу, щоб знайти професіонала, який файно їде, відповідно їде, шофері ну, в світі. Якщо він показав, треба їхати, бо той, який підказує, і може він сам не знає, як їхати, а він показує, як проїхати. Щоб той спеціаліст, який професіонал, щоб він проїхався, переключив, тормозор, все показав, щоб ці бачили, як треба До професіональної роботи відносило водіння таке. Коли йде водіння, а не винищування техніки. Це перше правило, бо золоте правило професіональне водіння. Професіональне водіння це не то, що він може їхати на п'ятах або на плечах другому, перед або їхати лише керуючись педалем газа і тормоза, це і браконьєр сплошний. Професіональне водіння це то, котре може щадити техніку, котре е, управляє трансмісією без скреготів зубів, без гуркання, без, без, без, без свисту тормозів. є всі наші водії, або він каже, він професіонал, а він радив повороти на тормозах, то він сплошний браконьєр. Нам такої професії не треба. Тим більше, якщо ви знаєте, де ви маєте повертати. Друге діло, случай на дорозі, людина біжить, скотина біжить, транспорт став, ти не бачив, тут тормоз має заслистати. Ну коли ти знаєш, ти має їдеш в атаки, і в атаках маєш повернути в гараж, та на що гасити 80 км старості тормозом на повороті, який робиться при старості 5 км в час. То тобто повністю згасити. Нащо тобі? Це головне про безумство. Нащо розганяти техніку, щоб гнати техніку, потім загасити. Що означає загасити техніку тормозом? Водії, чи знаєте, що це таке? Ви скажете, воно означає, що спалити тормозні колапки, то можу вам лише подякувати. А ви 3 гривні то й все. А хто <clears throat> їде на легковикові, це означає, що кузов потяг, означає розтяжку. кузу це ж не сущий, це не рано. А в автобусі мости зриваються з місця, болти обрізають в мостах і в лісах. Обшур означає тормоза. Користуватися тормозами. Починають мотори крутитися на своїх містах, вузли, мости, коляса відриватися, бо ми тормозимо. Не хочемо затормозити, як на велосипеді. Дітлахи, дітлахи 12 річні. Тобто такого професіонала нам треба, котрий переключає трансмісію, не чути. Котрий їде, у нього руль і муфта, а не газ тормоз. От і все. От так він їде. Тобто не чути, що він їде на дорозі. А не так, щоб скриготало, смерділо там, бо в нього як не муфта горить, тормоза горять. Ну, їде ніби кузню везе за собою. Переключення робить, чому він їде. Він через легковика прийшов сюди. У легковику може там іначе устройство. На цим транспорті не виходить. які ще потрібні. Та й на військові теж їздити питання. Так, так, ти міг подрядці, практикою. Були в тебе такі случаї, коли ти пробував хапти Мерседес, а потім не попробував, а що ж таке гроші Мерседес? Навіть не понаслиш. Це я не критикую, я кажу, то як воно є. А зарко це тебе теж касається в першу чергу. Це теж водій автобуса, звісно, не нашого. Тепер вже наш, а раніше автобуса автопарк. Оці автобусні, автобусники автопарка то є біда. Це біда. Так, так, так. От Олег якраз підказує, отой професіональний. Коли є 10 слісарів після кожного рейсу, має що робити на цілу сутку. Після професіонального вділення. Так, чи є у вас питання? Немає. Тоді не буде в мене питання.